Минатата сабота си мислев дека премногу одолжив со проповета, иако верувам дека ја беше интересна, но кога после ја средував снимката, видов дека се, сепак не сум бил толку долг, значи 40 неколку минути, сепак е во границите на нормалното. Денеска може ќе имам пократок, може би некој ќе се радува заради тоа, некој пак може би ќе бара повеќе, меѓутоа толку е може би 20-25 или не знам сега колку минути, зависи како ќе ми поведе Духот Божи. Како и да е, темата е насловив барем еден. Ке видиме зошто вака. И ќе отвориме најпред во Марко 6 глава. Марко 6 глава. Дајте после еден долг период на молк на небото, да кажеме така, Нема немање на никаков Божи гласник, се раѓа најголемиот меѓу пророците. Се раѓа Јован Крстител, уште од своето раѓање исполнен со Дух Свети, предвестник на доаѓањето на Спасителот, со посебна задача со посебна порака, која што порака не се разликува и не треба да се разликува многу од онаа порака што ние имаме денеска кон светот кој што пропаѓа околу нас. Како беше неговата порака? Покајте се и обратете се, зашто наближи Божето царство. И тој ја завршил својата мисија, кратка и ефикасна. И може би ќе поживеал и малку повеќе, доколку не му заснетал многу на гјавол. Знаете, оние кои што највеќе викаат, највеќе галамат под наводници, највеќе викаат против лукавиот, тие се највеќе на, на удар. И гјаволот смислил план како да, да го тргне од сцената. Иако, што кажав, сепак Може би тоа било и Божио провидение, затоа што тој ја завршил својата мисија. Се послужил преку жената на Ирод, Иродијада. И да читаме, значи, овој е од Марко, во шестата глава, од 17 стих. Или е, од 14 стих ќе читаме. И царот Ирод чу, зашто неговото име беше прочуено и зборуваше Јован Крстите стана од мртвите и затоа действуваа силите во него, други пак велеа дека е Илија, а други велеа дека е пророк или како еден од пророците. Но кога Ирод чу, рече Јован, кому јас му ја оцеков главата, тој стана од мртвите. Се исплашил Ирод, слушајки за појавата на Исуса и неговата служба, но ево тој се навраќа се, значи, односно самиот текст се навраќа на тоа како Ирод бил искористен од неговата жена за да, односто дјаволот ја искористил нези и керката незина, за да го тргне од сцената овој голем, односно најголем од оние кој што е роден од жена. Имено, 17 стих, Ирод испрати и го фати Јована и го врза во темница. Заради јада, жената на брата му Филипа, бидејќи се ожени со неа. Зошто? Зато што Јован му велеше на Ирода не ти е дозволено да имаш жената на брата си. Отворено и јасно, му го предошил гревот. И токму поради тоа е фатен и ставен во темница. Иродејада беше озлобена на него, го мразеше и сакаше да го убие, но не можеше, не и се пружеше прилика. Зашто Ирод се плашеше од Јован. Знаеки дека е човек праведен и свет, и го пазеше, и кога го слушаше, се збунуваше многу, но сепак го слушаше со задоволство. Значи, пораките на Јован Крстител создава забуна кај царот, но сепак го слушал со задоволство, се плашал, да не е, ако дигне рака случайно на него, а е свет, е Божи човек, тој верува дека е така, може да му се случат 300 малери потоа и проблеми. И кога дојде погоден ден, дојде роден денот на Ирод, значи, кога Ирод на својот роден ден им даде вечер на своите кнезови, на војводите на галилејските прваци, влезе Ирод дината керка, Салома, и поигра им угоди на Ирода и на прилегнатите со него, и царот и рече на девојката. Значи, поднапиен, побара од мене што сакаш и ќе ти дадам. И е го згодниот момент. И се заколна дори што и да побараш од мене ке ти дадам до половина на моето царство. Значи, што сакаш, максимум пола од царството може да добиеш. И сега да- да сум бил јас, може би би побрал половина царството. <laughs> не, што ке ми е? Па е, сега зборувавме како име тешко на богатите неби. Поготово, поготово брат Зоран, не знам, може би од искуство го зборуваше тоа. <laughs> Да, како и да е. И таа излези и рече на мајка си. Значи, сега имаме договор меѓу мајката и керката што да побарам, се советува Салома со Иродијада. А таа рече, она што највиќе го сакам, чекам скуден момент, главата на Јован Крстител. И веднаш откако влезе брзо кај царот, побара велејки, сакам да ми ја дадеш сега веднаш на послужавник главата на Јован Крстител. И царот многу се натажи, но заради заклетвата, царвиот збор, и оние што седеа со него не сакаше да ја одбие. И тука заврши животот на Јован Крстител, на еден од великаните на верата, најголемиот од пророците. Ирод, која слушнал што се бара од него, се стаписал, велик коментарот во копнежот на вековите, и се вчудовидел разузданата веселба престанала и во салата на пирувањето зладеала копна тишина. И сега ќе кажеме, еве, гјаволот се искористил преку Јада и незината керка за да го тргне Јован Крстител, меѓутоа одговорни за неговата смрт се многу повеќе. Слушате го цитатот понатаму. Чи завладеала копна тишина. Царот го опфатил ужас при помислата да му го одземе животот на Јован сепак дал свој збор и не сака да биде несигурен и брзоплет. Цврстото ветување е дадено во чест на неговите гости. И се слушате внимателно. И, ќе, и кога само еден од нив, од неговите гости, барем еден од нив, само еден од нив, би рекол некој збор против исполнувањето на ова ветување, односно, барем еден да кажал нешто во корис на Јован Крстител, тој, Ирод, радо би го поштедил животот на пророкот. Но немало ниту еден од присутните гости. И кои биле присутни таму? На роден денот нејов. Значи им дал можност да зборуват во корис на овој затвореник. Пазите, Божи човек, свет човек, како што опишува Светото Писмо. Поминувале големи далечини, стану збор за гостите, поминувале големи далечини, значи од сите краишта на Израел, за да го слушаат проповедањето на Јован. Тој бил познат во тоа време. Колку и да неговата порака била непопуларна, и тоа бил познат. Знаеле дека човек без вина и Божи слуга, и доаѓале да го видат, да го слушнат. Самата негова појава била интересна, знаете како бил облечен. Меѓутоа, иеко погодени од собрањето на девојката, биле премногу замелушени, веле овде, со пиењето, за да можат да вложат некој приговор. не се подигнал нито еден глас да го спаси животот на небесниот вестник. Овие луѓе заземале високи, доверливи положби во народот. Че значи, ови биле и политички, но и религиозни лидери на своето време. Заземале високи, доверливи положби во народот и врзни впочивале почивале големи одговорности, па сепак се отдале на пирување и на пијанство, се доека нивните сетила не отапеле, Нивните глави биле поматени со вртоглавата сцена на музиката и играта на Салома, како што сцени, какви што гледаме денес на секаде и не мора да отидете некаде, доволно да, да ја пуштите таа кутијата која што станува се потенка и потенка. Денови ве читав дека од неколку милиметри е направен сеја телевизор. И тоа се лепи на дзид. Корејанците го направи толку милиметри го лепат на дзито. Значи, уште малку, ако Господ не дојде, дома ќе имаме така, толкави, како цел дзит, мислам, цел дзит, телевизор. Па можеме да гледаме саломи, колко што ни душа сака. Значи, светилата им отапеле, нивите глави били поматени со вртоглавата сцена на музиката и играта, а совесту успиена. И што очекувате од, од нив? некој барем меден да крене глас за во прилог на Јован Крстител. Со своето молчење, значи ти никој никој ништо не кажал. Ова дошла по ја побарала главата на Јован Крстител и родветил дека ќе даде се, никој ништо не е муцнал и готово се завршил работата. Но ако само еден од нив рекол некој збор против исполнувањето на неговото ветување, Тој радо би го поштедил животот на пророкот. Значи, со своето молчење, тие на Божиот пророк му изрекле смртна пресуда, че не биле само виновни Ироди Јада и Салома. Сите тие што биле присутни овде, великодостојници и црковни, политички било какви. Со своето молчење тие на Божиот пророк му изрекле смртна пресуда за да ја задоволат од мазливоста на една развратна жена понекогаш е потребен само еден глас. Само еден. Барем еден, ама е, во ситуацијава немало ниту еден. За жал. Еве како се постапило според Божиот пророк, најголемиот од сите, кој што имал за цел да го подготви патот за дојањето на Месијата. Ние денеска имаме, односно веќе го немаме во нашите редови, Божиот пророк, кој што треба да го подготви второто Христово доаѓање, се стрелен Вајт не е помеѓу живите, меѓутоа како ние се однесуваме кон неа. Може би е полесно да изразуваме љубов и тоа колку многу ни е драга се кога не е меѓу нас, нели, кога не е жива. Меѓутоа како и било доека била жива, знаете дека таа била протерана во Австралија, не по своја волја заминала во Австралија, кај што ќе напише Копнежот на вековите, една од најубавите книги. Значи, не било лесно и неизе, како и на секој пророк Божи, била прогонувана, била неразбрана, несваќена, навредувана, омаловажувана и така натаму. Но како е денес? Знаете, ако се запрашаме, зошто адвентизмот дојде до ова дереже, јас ќе кажам, постои само еден одговор. Затоа што се, запостав, се запоставуваат незините списи, незините совети. Поготово од средината на минатиот век, па наваму, адвентизмот полека едноставно еродира. И се руши. Е, ова лето ќе имаме гласање за тоа дали треба жени да се ракоположуваат и некако се повеќе и повеќе оди во прилог на, на тоа да се изгласа за. Може би нема да се изгласа, тоа. како иде времето, ако ден, оваа година не се изгласа, ќе се изгласа некоја од наредните зошто се помоку се оние кои што креват глас? Или, че не мара, тие можеби, тие можеби си читаат Елен Вајт, си, си веруваат дека тоа е така, меѓутоа молчат. Сакаат да бидат на некој начин неутрални, за да не, да не дојдат на удар. Да не се факеат во проблеми, значи со друг брат, сестра или Поготово овде станува збор за оние кои што се на одговорни позиции. Како што биле овие, кои што биле на роден дедов на Ирод. Како поступуваме ние? Знаете ли вие дека ова е, ова е вистинско богоство? Ако ова го немаме, ова е само еден том од оние три тома, ова е третиот том, кои што ги содржат сите изворни книги на Елевајт, мислам дека сите, 52. Ова е вистинско богатство. Јас за да ова го пренесам од Шведска, значи три тома, 9 кило се тешки сите три, ја морав половина од својата облека да ја оставам во Шведска, затоа што килажата надминуваше. Ја надминуваше она килажа кој што можев да ја понесам во авион, за да ги донесам со себе, затоа што тоа беше за мене во тоа време вистинско боговство, иако многу редко ги отварам сега, не затоа што не ги читам, затоа што просто пичање што ги имам во компјутер, па многу полесно ми е и да претражувам и да проучувам, иако книгата си е книга, незаменлива е. И во врска со ова, ќе ви кажам едно искуство кое што некој бев потикнат, која кажа Брат Данило, да кажеме, или постаро, или поново искуство, искуството мое, како тоа јас стигнав до тоа да ги купам овие книги во Шведска, значи немав многу пари со мене, ние од истокот, од источниот дел на Европа, немавме, за разлика од оние од западна, Европа, германци останати што беа. И јас толку многу посакав да ги купам. И ги гледав, скоро секој ден поминував, имаше таму како книжара, и може, можеше секој словно да влезе и да се купи книга. И беа доста, беа доста скапи, не знам, не ми текнува на цената, во шведски круни, неколку стотици беа во прашање, немав доволно пари. И во еден разговор, односно не, мислам дека Даниел Гарсија го познаваме, кој што го познаваат, кој што беа овде пред неколку години, и го гледа, некако слушнал за мојата желба и ми прио еден ден и ми вика, слушам дека имаш желба да ги купиш да знаеш дека тоа се мои, всушност ја ги имам купено, поставено таму као за продажба, ете, за студентите, ако некој сака, и еве, јас ќе ти ги дадам на пола цена. А јас цело време, значи, кога имате <laughs> желба, поготово за духовно нешто, Господ ќе ви ја исполни, сигурно. Јас цело време се молев, значи, како да стигнам до нив. И во разговор со него, кога му кажав дека тоа време, значи тоа е 99-та година, имавме две, три, четири книги од Елен Вајд преведено на македонски, тој се фати за глава, не можеше да верува. Само толку? А како е тоа можно, вели? Па тоа е вистинско богатство, вие сте, значи, лишени од... Добро, потоа му кажав, нели, дека повеќето на српски ги набавуваме, па така се снаоѓаме некако. И ми кажа на пола цена, меѓутоа јас си размислувам и си викам, па јас и толку неам. Што правиме сега? А желбата е голема. И секој месец, како што ни доаѓа нови професори, имавме на крајот од месецот семинар. Значи, професор кој што веќе беше тука, држеше на крајот и семинарот својата област. И доаѓа верници од, значи, од Шведска, од Норвешка, од Финска доаѓа, од Данска. И меѓу нив беше една германка, германка по потекло, а инаку живееше во Шведска, таму некаде во ближните места. И ми пристапи еден ден и ме прашува од кај си, што си, и кажува Македонија, и ме повика, мислам дека беше истиот ден, или може би некој следен месец, не сеќам точно, ме повика во настрана и ме вади и сака да ми даде 200 круни, а токму толку ми фалеа за да ги купам книгите. И мене ми беше многу незгодно. Ја, ја одбивам, не сакам да ги примам. И тоа во моментот ми свет и си реков, па, па, ова мора да е Божја работа. Значи, мене баш толку ми фалат за да ја купам книгите. И, и се заблагодарив, ги зедов парите и целиот ово искуство го кажав и таму, значи, пред студентите, ги купив. И потоа ја кажав, значи, морав да се жртвувам за да ги донесам, да ги имам, да оставам половина од својата облека само за да ги имам да ги донесам во Македонија. Наистина тоа е вистинско богатство. Ако ние ова го немаме, ние не сме ништо поразлични од сите други верски заедници околу нас. Ова е вистинско богатство. Но како се однесуваме кон него? Знаете, е да прочитаме еден стих кој што е многу вака сега ми доаѓа е во контекст на ова. Втора книга дневник или летописи 2020, многу лесен е запомнеј. Втора книга Летописи или дневник 2020. Ова е кога Јосафот им се обрека на евреите им вели вториот дел од стихот Втора книга, Дневник 20.20 Чујте ме, еј, јудејци и јерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите. Надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. Нема успех без тоа да се надеваме и да се подпираме на Бога и на неговите пророци. Зашто тие се од Бога пратени. Да, еве, видовме Јован Крстител како завршил. Ако само еден кренал глас, може би немало тоа да заврши својот живот. И Господ ќе го искористил сигурно уште многу. Али сега да отвориме во прва цареви 18 глава. На гората Кармел. Прва цареви 18 глава. Со што се соочил Илија? Овде извоил една голема победа наспроти 850 лажни пророци од другата страна кои што го фаворизирале Ваал. Но внимавајте што вели текстот. Прва цариме 18 глава од 19 од 17 стих читаме. Кога Ахав го здогледа Илија, му рече, ти ли си оној што го упропастуваш Израел? Илија одговори, јас не го упропастувам Израел, туку ти и твојот дом. Видите го духот на Илија, затоа се вели за Јован Крстител дека проповедал во духот на Илија, зборувал во духот на Илија, затоа што бил отворен, директен. некој ши тоа е потребно. На царот, пазите, излегува пред царот и му вели на царот, јас, не јас, ти си одговорен за се тоа зло. Значи, јас не го пропастувам Израел, туку ти и твојот дом, зашто го ставите Господа, а ти си следбеник на Ваал. Затоа е ова зло. Сега собери го сиот Израел, внимавајте на зборот, сиот Израел. Илија барал да биде соберен сиот Израел. Веста испратена до сите. Пред мене, значи на гората Кармел и 450 пророци, овде, е, всушност е 850, кои јадат покри трпезата на Езавела. Ахав ги повика сите израелеви, синови ги собра пророците на гората Кармел. Илија му пристапи на сиот народ, сиот Израел се обрнува. И што вели? Познатата порака. До кога ќе кривите на двете страни? Ако е Господ Бог, следете го. Ако е Вал, следете го Нео. Че одлучите се веќе еднаш. Или за Господа, или за Вал. И каков одговор добиваме од народот? Пазите си од Израел е собран. А народот нема одговори ништо молчеа како што молчеа овие на роденденот на Ирод. Не отворија уста. Барем еден да имаше. Се секавате во следната глава, кога Илија ќе заврши во пештерата разочаран, што му вели Господ го окрабору со тоа дека уше 7000 има кои што не ги приклониле колената пред Ваал. Кај се тие 7000 се? Текстот вели дека сиот Израел бил собран на Кармел. Значи, тие молчешку, они веруваат во Господа, ама, која треба да јавно да кажат, да истапат, ги нема. И цитатот вели од третата книга на сведоштвата, Каква измамност и какво слепило кое како мрачни облаци го покрива израелскиот народ. До толку страшно слепило и отпад не дошло одеднаш, постепено. Значи, не се случило одеднаш, отпадот не доаѓа одеднаш, постепено. Туку постепено, бидејќи не ги послушале зборовите на укор и опомена кои Господ постојано им ги упатувал поради нивната горделивост и нивните греови. Много е опасно ако не го слушаме тој тиво глас на Светиот Дух, кој што некојаш ќе дојде преку проповета што ја слушаме овде, некојаш преку проповета што ја слушаме на својот лаптоп, или која читаме, тој глас на укор често пати, ако го втишуваме, тогаш тоа може да биде многу опасно. Значи, отпадот доаѓа постепено, бидејќи не ги послушале зборовите на укор и опомена кои Господ постојам ги упатувал поради нивната горделивост и нивните гревови. И затоа сега, во оваа страшна криза на Кармил, во присуство на идолопоклонишките свештеници и отпадничкиот цар, тие останале неутрални. Постои ли неутралност во големата борба? Не постои. Ако на Бога му е одвратен некој греф повеќе од било кој друг кај неговиот народ, тоа е кога не се прави ништо во кризни ситуации. Го слушате ли ова? Кога не се прави ништо, кога е криза, Тоа е на Господа мој најотвратен греф. Значи, неутралноста не е некоја доблест. Ај сега, чека, јас по страна ќе се држам. Сепак, да зачуваме мир. Не, тоа е еден од најотвратните гревови во очите на Господа. Рамнодушноста и неутралноста за време на верска криза или некој пресуден момент, Бог ги смета како најтешко злосторство, еднакво на најголемото непријателство против Него че вие со неутралноста всушност покажувате се дека сте најголем непријател Божи. Ова е трето, трета книга на сведоштвата, 280 оригинална страна. Не ја забележав која е баш во македонскиот превод, тоа ќе се најде. Не тоа во копнежот на вековите, 221 страна, заборив да кажам. Да, благодарам. Значи, и сега овој цитат се однесува на случувањето на Кармел. Но, не само за тоа време, затоа што ако читате, ќе видите дека цитатот се наоѓа под поглавието кое што носи наслов Лаудикејската црква. Самиот наслов се кажува. Ево се однесува и на нас денес. Ние сме, барем тој историски период на Лаудикејската црква го живее. Дали денеска се крева глас Интересно е, чудно е, не знам, јас не можам да поверувам, значи како луѓето можат да бидат толку веројатно, веројатно или се замелушени од пиењето на вавилонското вино, што денеска се повеќе повеќе вавилонско вино можете да се и во адвентичка црква. И веројатно или сте замелушени, се луѓето замелушени, се извинувам, не воопшто не, не, не, не велам на вас, можем и јас тоа да бидам. Значи, луѓето се замелушени од пиењето или пак можеби ете, од вртоглавите сцени на музика, на игра, или овде, или пак затоа што не го слушале укорот и постепено, постепено, постепено дошле во една состојба на отпад, кога и тие не се свесни што треба да прават и како треба да одлучат, и на крајот решаваат, ќе бидеме неутрални, ќе си тјутеме, ќе си молчиме, зашто сега проблеми да се стварат. Но, во случајот на, Ир, на Јован Крстител, барем еден, ако кренал глас, може би ке бил поштеден неговиот живот. Овде на Кармел сите биле неутрални, 700 и, колко беа, 7000? 7000 не ги приклониле значи, колената пред Вал, не му служа на Вал, ама во овој случај молчеле на Кармел. Ништо не му одговориле на Илија, кога рекол Илија, Одлучете се на кого ќе му служите. А понекогаш е доволен само еден глас. Еве еден случај таков. Дела апостолски пета глава. Дела апостолски пета глава. Апостолите проповедаат. Најнапред, во почеток нова глава е случајот со Ананија и Сафира. Тоа него факеме. Апостолите проповедаат, креваат, болни, се слуша за нив на секаде. И од 17 стике може да читаме, меѓу не, да не факеме толку многу. Знаете, слушаат правосвещениците за тоа, ги ставаат во затвор, меѓутоа доаѓа ангелот и ги пушта на слобода и им вели пораката од Господа, одете во храмот сега, во храмот одете и проповедајте. И одат во храмот проповедаат. Ги собираат и од таму, сакат да ги спречат по било која цена, јудејците, и ги носат пред Синедрионот. Значи, ја читаме од 29 стих. Односно, 28. Им велат, значи, ови се врховните водачи, великодостојниците на црквата во тоа време. Зар не ви забраневме строго да не поучувате во тоа име? А еве, вие го наполнивте Русалим со својата навика и сакате да ја наука, сушност, и сакате да ја фрлите крвта на тој човек на нас, А Петар и апостолите во одговор рекоа, е познат стих, треба да го слушаме Бога повеќе од куку луѓето. Кога би имало денеска многу повеќе вакви, поинаку би била ситуацијата. Нема така лесно да, да се оди во отпад, барем колку толку ќе се држат уздите. Иако сепак Господ има свој народ, ги држи ветриштата се уште, се уште дава време на милост за покаяние, но времето одминува. Вели 30 стик, Бог на нашите татковци, значи Петар проповеда пред Сенедронот и вели, Бог на нашите татковци го воскресна Исуса, кого вие го обесивте на дрво и го убивте. Еве исто, уште е отворен говор, сличен на оној на Илија, Јован Крстител. Еден настап, значи, сличен на нивниот. Бог со својата десница го возвиси него за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштевање на гревовите. Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух го Бог им го даде на оние кои му се покоруваат. Кога го чуја тоа, свештениците, се налутија многу и имаа намера да ги убијат. Веднаш тука на лице место, нема што сега да ги носиме на суд, пред паримјаните мјаните им судат, па не, одма тука ама се јавил еден глас. Барем еден глас, некој ше доволен. Кој се јавил? Но тогаш во Синедрионот стана еден фарисеј по име Гамалијал. И што им рече? Учител на законот, почитуван од целиот народ и заповеда да ги изведат луѓето надвор. И им рече, но пред да прочитаме што им рекол, да го прочитам цитатот во Дела Апостолски, книгата Дела Апостолски, 82-83 страна, оригинална исто. Овој цитат вели, овие зборови толку многу ги разбесниле евреите, значи зборовите на Петар, што решили да го земат законот во своји раци и затворниците ги осудат на смрт, без никакво натамошно судење и без одобрение од страна на римјаните. Веднаш уште тук. Толку биле бесни. Зато што Петар им рекол, вие губивте, вие го бесовте, вие губивте. Бидејќи веќе биле виновници за Христовата крв, Тие и сега биле подготвени да ги извалкаат раците и со крвта на неговите ученици. Откако веќе еднаш ќе убиете, многу полесно е потоа, вториот пат да убиете. Тоа е така. Тие веќе ги извалкале своите раци со крв, убивајќи во Криста. Сега не им било проблем и живи тука да ги изедат Петар и Јован, кои биле. Но во Советот се наоѓал еден човек, значи во Синедронот, се наоѓа еден човек кој во зборовите што ги изговорили учениците го препознал Божиот глас. Бареме еден имало. Тоа бил Гамалеил, фарисеј кој уживал добар глас, човек учен и на угледна положба, како што вели и самото писмо. И Гамалеил им кажува многу логички и многу фино постапил овде и успел да биде сослушан, успел во својата намера да го наметне својот став и своето гледиште. Е што им вели. Им рече мажи израелци, 35 стик, помислете добро што ќе им направите на тие луѓе. Вие сте бесни, вие сакате да ги убиете, меѓутоа помислете добро што ќе направите со тоа. Зошто пред овие денови се крена тевда, еден куп секти имало и во тоа време. Може би не толку колку денеска. Од неодамна прочитав некоја бројка, да паднете у несвест, над 2-3 не знам колку ги има. Мислам, различни правци само во христијанството да зборам. Значи се крена Тевда, кој зборуваше за себе дека е нешто големо и кон него се присоедини околу 400 луѓе, значи тргнаа 400 луѓе по него. Тој беше убиен, а сите кои што слуша се распрсна и беа уништени. Како да не било, зато. Помина. По него во времето на пописот на населението се крена Јуда Галилејецот и повлече многу народ по себе, и тој. И тој загини сите кои, кои, кои што го слушаа, значи сите негови следбени се распрснаа и тие. А сега ви велам, оставете и овие луѓе и пуштете ги. Може и тие ќе се распрснат. Христос, нивниот водач, веќе, убија, веќе Да почекаме, уште малку може би, треба па да се распрснат. Пуштете ги, зашто ако овие замисли или ова дело е од луѓето, ќе пропадне. Ако е некоја човечка творевина, ќе пропадне. Црква ли е, движење ли е, било што и да е. Но ако е од Бога, нека можете да го уништите, нема шанси. Пазете да не станете борци против Бога. Чи значи, многу мудро, многу навремено, еден глас се подигнал ги кажал овие зборови и го послушаа. Ама ги изнатепаа првим, па ги пуштија после. Им рекоа, немојте веќе да проповедате, ама тие уште повеќе проповедаа. И тоа со радост. Тоа е христијанинот. И 42 стигна, значи последниот, така не прекратија секој ден да поучуваат и да го проповедат Евангелијето во, во храмот и по куќите дека Исус е Христос, дека Исус е Месијот. Но Ова благодарејќи на тој еден глас, на Гамалијал. Барем еден. Жалосно е, како што спомнав, отпадот не доаѓа наш, доаѓа постепено со години и години. Адвентизмот од 50 те години, значи од минатиот век, па и порано, полека, но сигурно си тоне, си навлегува во некои други, трети, четврти правци, па еве, дури доевме време кога ете и уште малку и жени ќе ќе бидат тие кои што ќе бидат ракоположувани. Ја верувам дека тоа ќе се случи, можеби не ваа година, меѓутоа ќе се случи. Затоа што светот ќе мора да изгледа како во ноево време, кога сите мисли им беа зли. А црквата, Елен Вајд вели, ќе изгледа дека ќе падне. До таму се уште не сме дојдени. Ама ќе изгледа дека ќе падне, но нема да падне. Тоа е Божја црква. И како што кажа предходно, понекојаш си велиме најдобре да сме неутрални. Ке си кјутеме, ке си молчиме, ке гледаме од страна. Сепак, да не го нарушуваме мирот, да не дигаме глас, да не создаваме проблеми, несогласија, но Господ не гледа така. Како што видовме, неутралноста е многу насен грев э, во неговите очи во големата борба или сте на едната или на другата страна, неутралност нема. Че значи, нема, да, не можеме да изиграваме умпрофорци. Иако верувам дека и тие не беа неутрални. Нема неутралност. Во четвртиот век, еве да малку се навратиме, односно малку повеќе назад, во четвртиот век од новата ера, после Христа, кога црквата доживеала голем пат и кога навлегле секакви глупости, можам да кажам, во црквата. Тогаш Господ и тогаш и секојаш имал по некој глас, имал по некој човек. Забележите го цитат од големата борба 45-та страна. За да го сочуваат мирот и единството, биле готови на семожни одстапки што не се косат со верноста кон Бога. Да, значи некојаш паметно е да направите некој компромис, меѓутоа внимавајте. Не компромис со начелата, не компромис со гревот, никако. Току компромис од типот, е, всеможни отстапки, вели, што не се коса со верноста кон Бога, само за да ете има некој мир. Но, чувствувале дека мирот би бил мощне скапо платен, ако мора да го купат по цената на жртвувањето на начелата началата никако не смеат да се жртвуваат. А ако се осврнеме наназад, ако ги прашаме сестра Катица или сестра Ангија како најстари овде, и ако ги прашаме кои беа и какви беа началата и како изгледаше црквата адвентишишка пред 50 и не знам, повеќе години, ќе речат дека видно црквата е изменета. Че значи, веројатно многу компромиси веќе имало, се направени. Значи, Да, за мирот и за единството можни се некои отстапки, но да не се косат со верноста кон Бога. Но тие чувствувале дека мирот би, биле, би бил мощно скапо платен ако мораат да го купат по цена на жртвување на челата Ако мораат заради единството да ја жртвуваат вистината и правдата, тогаш побргу нека дое до расцеп и до борба. <clears throat> значи, доколку цената за мирот се начелата наши, столбовите на нашата вистина, па тогаш подобро нека дојде да расцепи до борба. Тогаш подобро да кренеме глас. Можеме ли да бидеме, минатиот пат зборувавме за слободата. Ова е вистинска слобода, драги брги сестри. Ова е вистинска слобода. Кога немате страв да кажете оно што треба да го кажете, односно да застанете на страната на вистината, на страната на, страната, на, страната на правдата и на страна Божија. Нема жртвување на начела, нема рушење на столбове на нашата вера. Оти така никаде не, тоа не води никаде. Едноставно му се поклонуваме на вал. Може би несвесно, може би сметаме дека се уште сме на прав пат. Значи, ако мораат заради единството да ја жртвуват вистината и правдата, тоаш побродника дојат до расцеп и до борба. Со таква мисла биле христијаните херои во времето еве, на четвртиот век, кога на вистина црквата потонала во ерес, потонала во отпад. Познате си оние зборови на Мартин Лутер, исто во големата борба ќе ги сретнете. Мир, ако е можно, вели Мартин Лутер, но вистината по секоја цена. Вистината е непроценлива, вистината има најголема цена. Затоа што Тоа е она кое што спасува, тоа е она кое што ослободува, тоа е она кое што навистина ја дава она вистинска слобода. Да, навистина понекојаш е потребен само еден. Но ние не треба да бидеме тие кои што ќе кажеме посушто «Па јас нека стане, тој нека каже, зашто па ја проблеми да си имам. Пораката е упатена до секој еден од нас. Тој еден сум јас, тој еден сте вие, секој од вас да не чекаме на другите. Затоа што опасно е да човек зазема неутрална позиција. Видовме колку е опасно. Нека Господ ни помогне да во време на кризи, посебно во ова наше време во кое што живееме, кое што наистина е кризно во секој поглед, не бидеме неутрални, току да го подигнеме гласот, без страв од било какви последици. Нека Господ не води, нека Господ ни помогне во зачувување на верата, на вистината која што Господ ја предаде еднаш на светиите и таа само се пренесува сега низ вековите и до нас и после нас. Нека му слава на Господа. Амин.